صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار معاشر المسلمين عباد الله فان من عظيم نعم الله عز وجل على عباده المؤمنين ان جعل لهم مواسم الخيرات والبركات التي يزداد فيها العباد تقربا ودرجات الى الله تبارك وتعالى ومن هذه المواسم العظيمه موسم شهر شعبان فهو شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وهو شهر الاستعداد لصيام صوم رمضان دوكت كيمان باليكم حميد الله تبارك وتعالى لكم تكية صالنا سلام kiongozi wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fahusiana kumcha Allah jalla fi ula fa innahu qad faza almuttaqun na kwa hakika miongoni mwa neema za Allah tabaraka wa taala kwetu sisi waja wake waumini ni vile Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia misimu ya kheri na baraka kutujalia vipindi vyenye kheri nyingi na baraka tele, misimu ambayo waumini huitumia misimu hiyo kujikurubisha kwa Mola wao na kwa kuyafanya yale ambayo yanawapandisha daraja zao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hiyo misimu ya kheri na baraka ni msimu huu tulionao nao msimu wa mwezi wa Shaaban. Mwezi huu wa Shaaban ni mwezi ambao watu wengi Waislamu wengi wanaghafilika nao, wanajisahau na huu mwezi wa Shaaban ambao uko baina ya Rajab na Ramadhan. Waumini wengi wanajitahidi kufanya mema ndani ya mwezi wa Rajab kwa sababu wanafahamu kwamba Rajab ni miongoni mwa miezi mitukufu minne. Kwa hivyo wanajikita kufanya matendo mema ya kuwakurubisha kwa Allah jalla wa ala, kadhalika wakitaraji na wakisubiri kuingia mwezi wa Ramadhani kwa sababu wanafahamu kheri zake na fadhila zake, lakini wanaghafilika kunako mwezi wa Shaaban. Kadhalika mwezi huu wa Shaaban ni mwezi ambao hupandishwa matendo ya waja kwa Allah tabaraka wa taala. Kadhalika mwezi huu wa Shaaban ndiyo mwezi wa kujiandaa, mwezi wa kufanya maandalizi ya kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhan. Faqad kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam يجتهد في شعبان ما لا يجتهد في غيره mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akijitahidi sana kufanya mema kukithirisha kufanya matendo mema zaidi ya namna alivyokuwa akijitahidi kufanya mema ndani ya miezi mingine alikuwa mtume alayhi salam akithirisha kufanya matendo mema ndani ya mwezi wa Shaaban zaidi ya miezi mingine أخرج الإمام النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصومه من شعبان imekuja حديثي anasimulia sahaba Usama bin Zaid Allah mridhie asema nilimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam ya rasul Allah e mjumbe wa Allah sijapatapo kukuona ukifunga sana katika miezi ma tasumuhu fi shaabana kama hivi ninavyokuona ukifunga unapoingia mwezi wa Shaaban. Tunaishi pamoja, lakini sijapata kukuona ukifunga sana katika miezi mingine kama ninavyokuona ukifunga ndani ya Shaaban. Hebu tuambie kuna siri gani? Na hadithi hii inaonesha masahaba radhiallahu ta'ala anhum walivyokuwa na hirs, walivyokuwa na pupa kufuatilia ibada za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ili na wao wapate kujikita kama anavyofanya mtume alayhi salam qala akasema mtume alayhi salam dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu mwezi huu wa Shaaban ninafunga sana kwa sababu ni mwezi ambao watu wengi hughafilika nao waislamu wengi wanajisahau na hawafahamu ya kwamba ndani ya mwezi huu wa Shaaban kuna fadhila nyingi dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajab wa ramadan wa huwa shahrun turfa'u ترفع فيه الأعمال إلى رب alamin kadhalika nafunga sana ndani ya Shaaban ni kwa sababu pia mwezi huu wa Shaaban ndio mwezi ambao hupandishwa matendo ya waja kwa Allah tabaraka wa taala fa uhibbu an yurfa amali wa ana saim kwa hivyo ninapenda mimi matendo yangu yapelekwe kwa Allah hali ya kuwa mimi nimefunga hizi ni katika hikma na sababu zilizompelekea mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa ni mwenye kufunga sana ndani ya mwezi huu wa Shaaban ni kwa sababu ni mwezi ambao watu wengi wanaghafilika nao, wanajisahau kukithirisha matendo mema ndani ya Shaaban. Kadhalika ni mwezi ambao matendo ya waumini, matendo ya waja hupandishwa kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo Mtume alayhi salam akapenda matendo yake yapandishwe kwa Allah hali ya kuwa amefunga kuonesha ubora na utukufu wa ibada ya saumu na kupandishwa matendo kwa Allah tabaraka wa taala kupo aina tatu rafu'u lyaumi kuna kupandishwa matendo ya waja kwa Allah kwa kila siku na hayo ameyabainisha mtume sallallahu alayhi wasallam katika maneno yake aliposema yurfa'u ilayhi amalu al-layli qabla amali an-nahari وعمل النهار qabla amali al-layl hupandishwa matendo ya waja kwa Allah tabaraka wa taala kila siku matendo ya usiku yanapandishwa mchana kabla ya matendo ya mchana kadhalika na matendo ya mchana hupandishwa kwa Allah tabaraka wa taala kabla ya matendo ya usiku kwa maana mtume alayhi salam anaonesha katika hadithi hii ya kwamba matendo ya waja hupandishwa kwa Allah tabaraka wa taala kila siku. Matendo unayoyafanya usiku yanapandishwa kabla ya yale ambayo utakayoyafanya mchana, kadhalika na yale ambayo utakayoyafanya mchana yatapandishwa kwa Allah tabaraka wa taala kabla ya yale ambayo utakayoyafanya usiku utakaofuata, wa hakadha kila yaum, kila siku ufahamu ya kwamba matendo yako yanapandishwa kwa Allah tabaraka wa taala. In kana khairan fa khairun, kama itakuwa ni kheri, basi fahamu ya kwamba matendo yako yanapelekwa kwa Allah yaliyokuwa mazuri, na kama wafanya maovu, fahamu ya kwamba yanapandishwa kwa Mola wako matendo yaliyokuwa mabaya. Wanaudhu billahi min su'il hal kadhalika hali ya pili ya kupandisha matendo kwa Allah tabaraka wa taala raf'ul usbu'i kupandisha matendo kwa Allah kwa kila wiki kadhalika matendo yetu yanapandishwa kwa Allah kwa kila wiki na hilo amelibainisha mtume sallallahu alayhi wasallam na jambo hilo linafanyika kila Jumatatu na Alhamisi kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema tu'radu al-a'malu yauma al-ithnain wal hupandishwa matendo ya waja kwa Allah tabaraka wa taala ya wiki mzima kila siku ya Jumatatu kadhalika na siku ya Alhamisi fa uhibbu an yu'rada amali wa ana saim kwa hivyo ninapenda mimi mtume wenu matendo yangu yapandishwe kwa Allah hali ya kuwa nimefunga ndiyo maana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga siku ya Jumatatu kadhalika na siku ya Alhamisi kwa hikima hiyo, ikiwemo hikima ya Jumatatu kwamba ni siku ambayo alizaliwa ndani yake, kama alivyoulizwa pia akatoa maelekezo hayo. Kadhalika kupandishwa matendo kwa Allah tabaraka wa taala asanawi kuna kupandishwa matendo yetu kwa Allah subhanahu wa taala ya mwaka mzima, matendo ambayo tuliyoyafanya kwa kipindi cha mwaka mzima hupandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala wadhālika fi shahri sha'ban na jambo hilo linafanyika ndani ya mwezi wa sha'ban ndiyo pale mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin mwezi huu wa sha'ban ni mwezi ambao hupandishwa matendo ya waja kwa Allah tabaraka wa taala kwa hivyo ninapenda mimi matendo yangu yapelekwe kwa Allah hali ya kuwa nimefunga. Eh, upandishwaji wa matendo ndani ya Shaaban ni kupandisha matendo ya mwaka mzima. yani unakuwa unafunga mwaka wako kwa yale matendo uliyoyafanya kwa kipindi cha mwaka mzima yanapelekwa kwa Allah tabaraka wa taala ndani ya Shaaban, yakiwa mema kadhalika na yaliyokuwa maovu. Na tumwombe Allah tabaraka wa taala an yaj'alana من عباده المؤمنين من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه Allah tabarak wa taala atujalie katika waja wake wema wanaposikia maneno hufuata yaliyokuwa mazuri yake na tujitahidi sana ndugu zangu katika iman ndani ya mwezi huu wa Shaaban kukithirisha matendo yaliyokuwa mema ili matendo yetu ya mwaka mzima yapandishwe kwa Allah tabaraka wa taala hali ya kuwa ni yenye الله جل في علا جعلني الله وإياكم من عباده الصالحين من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم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 anha akisema wama ra'aytu rasulallahi صلى الله عليه wasallam astakmala siyama shahrin illa ramadana sijapatapo kumuona mtume alayhi salam katika maisha yake yote akikamilisha kufunga mwezi mzima bila kufungulia isipokuwa mwezi wa ramadhani wama raaituhu fi shahrin akthara siyaman minhu min shaabana kadhalika sijapatapo kumuona mtume sallallahu alayhi wasallam akikithirisha kufunga sunna katika miezi yote zaidi ya namna alivyokuwa akikithirisha kufunga ndani ya Shaaban. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine asema Aisha, kana yasumu Shaabana kulla, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akifunga Shaabani yote. Muttafaqun alayhi kadhalika katika riwaya kana yasumu shaabana illa qalila alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akifunga sana ndani ya Shaaban isipokuwa kidogo na riwaya hii imekuja kufafanua riwaya iliyosema kana yasumu shaabana kulla kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga shaabani yote maana yake wanasema ahlul ilmi ya kwamba kana yasumu shaabana illa qalila alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akifunga shaabani sana isipokuwa naachia baadhi ya siku hii ndiyo maana ya maneno ya Aisha radhiallahu anha aliposema kwamba mtume alikuwa akifunga shaabani yote haina maana kwamba alikuwa anafunga shaabani kuanzia mwezi mosi mpaka kuandama ramadhani kwamba alikuwa haachii hata siku moja haina maana hiyo kwa mujibu wa hadithi ambayo na riwaya iliyotangulia kwamba sijapatapo kumuona mtume alayhi salam akikamilisha kufunga mwezi mzima bila kufungulia isipokuwa mwezi wa Ramadhani kisha alieleza hadithi hii hii akaeleza pia kwamba alikuwa akifunga mtume alayhi salam Shaabani yote kadhalika akasimulia hadithi nyingine akasema mtume alayhi salam alikuwa akifunga Shaabani isipokuwa kidogo umefahamu nini muislamu unachotakiwa kufahamu katika riwaya hizi ni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam kana yukthiru min asiyam siyam fi Shaaban alikuwa akikithirisha kufunga sana katika mwezi wa Shaaban na akiachia baadhi ya siku bali alikuwa hakamilishi mwezi mzima wa Shaabani, kwa sababu haifai kufunga mwezi mzima bila kufungulia, isipokuwa mwezi wa ramadhan Hili ni jambo la kwanza ambalo Waislamu tunahimizana kukithirisha kuyafanya. Tujitahidi sana kufunga. Kwa wale ambao Allah tabaraka wa taala amewapa afya, jitahidini sana kutekeleza ibada za sunna ya saumu kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala lakini thaniyan kujiandaa kuupokea mwezi wa Ramadhani ukiwa na nashat ukiwa mwili wako na uchangamfu wa kuupokea mwezi wa Ramadhani kwa kufunga kadhalika na kusimama usiku kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah jalla wa ala kadhalika katika matendo ambayo twahimizana kujitahidi sana kuyahifadhi almuhafadhatu ala salawati alkhamsi fi awqatiha kujitahidi sana waislamu kuzihifadhi sala tano ndani ya nyakati zake wal iktharu minan nawafil kadhalika na kukithirisha kusali sala za sunna kujitahidi sana waislamu kusali sala za fardhi ndani ya nyakati zake bila kuchelewesha aliulizwa mtume sallallahu alayhi wasallam ayul a'mali ahabu ila Allah ni matendo gani yanayopendeza zaidi kwa Allah tabaraka wa taala masahaba wamuuliza mtume alayhi salam qala akasema mtume alayhi salam as-salatu ala waqtiha jambo la kwanza kabisa katika matendo mema yanayopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni muislamu kutekeleza ibada ya sala ndani ya nyakati zake kadhalika katika matendo ambayo tunahimizana katika hutuba ya leo al-iktharu min qira'ati al-Qur'an al-Karim kukithirisha waislamu ndani ya mwezi huu wa Shaaban kusoma Qur'ani tukufu. Waislamu tunaelekea katika mwezi wa Qur'an, mwezi wa Ramadhan. Basi tujitahidi ndani ya Shaaban kuisoma sana Qur'ani zaidi ya namna tulivyokuwa tukisoma katika miezi mingine iliyotangulia. Wa hakadha kana salaf, na hivyo ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia kadhalika al-iktharu min as-sadaqati waz-zakati kadhalika natakiwa waislamu kukithirisha kutoa sadaka na kutoa zaka kwa wale wenye mali wale waliojaliwa na Allah tabaraka wa taala kumiliki mali yatakikana watumie fursa hii ya Shaaban kutoa sana sadaqat kadhalika na kutoa zaka ya mali zao anasema Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu كان المسلمون إذا دخل شعبان waislamu wa mwanzo kwa maana masahaba walikuwa waislamu inapoingia Shaaban akabu ala almasahifi wanaielekea misahafu na kuikumbatia faqarauha na kuanza kuisoma zaidi ya namna walivyokuwa wakisoma kabla ya hapo hii ndio hali ya masahaba radhiyallahu ta'ala anhum ndani ya Shaaban ilikuwa inapoingia Shaaban wanajikita sana kusoma Qur'ani wa akhraju zakata amwalihim na walikuwa wakitoa zaka ya mali zao taqwiyatan lidha'ifihim ala sawmi wafanya hivyo kwa lengo la kuwapa nguvu wale madhaifu wale masakini na fukara ili na wao wapate nguvu za kuweza kufunga kwa sababu wanakuwa na uhakika wa futari na daku masahaba radhiyallahu ta'ala anhum walikuwa kadhalika ndani ya Shaaban wakikithirisha kutoa sadaka na zaka kwa lengo la kuwapa nguvu wenzao masakini ambao hawana chochote, nao wapate, wapate kuwa na nguvu ya kutekeleza ibada ya saumu, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fakanu yaqulun, walikuwa wema waliotangulia wakisema, shahru shaabana shaharu alquran, kwamba mwezi wa Shaaban ni mwezi wa Qur'an, kwa sababu walikuwa waislamu wakisoma sana Qur'ani ndani ya Shaaban jambo la mwisho katika mambo ambayo tunahimizana katika hutuba ya leo qada'u man kana alayhi siyamu ramadhani almadhi almubadaratu ila qada'ihi kupupia kufanya haraka waislamu kulipa madeni ya funga wale mliokuwa mnadaiwa kila mmoja anaijua nafsi yake kwamba yuwadaiwa au hadaiwi basi kila anayedaiwa funga ya ramadhani iliyopita ajitahidi sana allah allah ajitahidi sana kufunga deni analodaiwa la funga ya ramadhani iliyopita kabla ya kuingia ramadhani iliyoko mbele yetu na anasimulia aisha radhiallahu taala anha anasema alikuwa baadhi ya miezi anabakiwa na deni la saumu ya Ramadhan wala astati'u an aqdiya illa fi sha'bana anasema Aisha radhiallahu ta'ala anha nilikuwa baadhi ya miezi nikidaiwa funga ya Ramadhan kwa maana alikuwa anachelewesha kulipa zile siku alizofungulia katika Ramadhan akawa hana uwezo wa kulipa kwa sababu ya dharura za kisheria isipokuwa ndani ya Shaaban, kwa maana alikuwa akijitahidi sana kulipa na kukamilisha deni lake kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhani ulioko mbele yake.